Hristos e viața noastră și chiar de vom muri, Hristos e învierea, prin trânsul vom trăi. Bogat câștige moartea pentru un creștin curat, ce prin credință viața de Domnul și-a legat și în fapte de iubire trăiește neîncetat.